Ya no me he olvidado de ti. de que lo hicimos aquella noche. Fue mentira, dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara. Pero me llama si quieres sexo. Oh, baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. yo cuando tú te vas. no sé para qué tú te envolviste. Te enamoraste y loco esta chiste. De cuenta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Él no te lo hace como yo y ese es el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Calla que no se entere nadie no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tu diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ahorita ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Por mí no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu cirujano le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. lo que te tiraron fui el único que pudo. Dile que yo soy el que te date a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Como me mira cuando te estoy dando. Ay, ya, tengo lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandarlo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puedes juzgar. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo moverte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas, un hombre que sepa tocarte. Yo no fronteo, dejo que la IP resalte. Conmigo no tienes que mentir. la con el tipo si pelea, mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ahorita y conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Luyan, los intocables, los Illuminati. Dímelo, Luyan. Dime, dímelo, Luyan. Mambo King, Mambo King. Eh. Mara,